U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. Svi putevi će biti zatvorani. A lot of fights. Ibiće ono što Allah hoće a neće biti ono što vi želite. Ostaje samo put je. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.fazomislama.com Hvala.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 Stali su pred poslanika sallallahu alaihi wa sallam i onako e, promovirali svoju laž i svoj munafikluk riječima mi smo završili sa izgradnjom našeg mezđida. ساعة الصدر يدك فانتظري يا هندسي يا سماع الفجار انسي وانا ابدا يهوى العلا يحدث التغيير Kur'an i sunnet su osnova, dragi moji. i tu se puno greši i na to se treba upozoravati da ima ljudi koji fetve određenih učenjaka uzimaju kao osnovno pravilo u vjeri صفة مساجد الدرار التي يجب اعتزالها to jest svojstva i karakteristike mesađidu dirar ili mezđida razdora koje musliman mora kojih, kojih se musliman mora kloniti e, u večerašnje predavanje kao osnovu za večerašnje predavanje iskoristio sam Bahth ili skraćenu studiju našeg voljenog i poštovanog šejha Abdul Mun'ima Mustafa Halimeta, poznatog kao Ebu Besira. Znači, Mesađidu Dirar ili Mesđidi Razdora, svima je vama dobro poznata ta tema i to što se govori o tome, jel da, i to što neki ljudi prozivaju u negativnom smislu sunnetske mezđide u kojima se želi slaviti i veličati ime gospodara subhanahu wa ta'ala i iz kojih se želi iz kojih se želi inša Allahu ta'ala zaživjeti vjerozakon, to je šerijat uzvišenog gospodara Đelle Fena'u. Znači, ovo je fenomen koji živimo e, na istinu udara kao na neistinu i da se na pomaganje sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam gleda kao na negativnu pojavu iza koje stoje mračne u navodnicima, mračne namjere, ne dao Allah s jedne strane, a s druge strane također želimo ju upozoriti, jel da, jer nemoguće je da čovjek uvijek bude u pravu, nemoguće je da čovjek od koljevke pa sve do groba, jel da smatra da je on uvijek u pravu i da samo on govori istinu i da mu niko ne može e, ničim parirati, da mu se niko ničim ne smije suprostaviti, to nisu sifati, to nisu karakteristike vjernika u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zato kada mi govorimo o vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala, na način na koji to radimo, na način na koji to govorimo, jel da, ne želimo inša Allahu ta'ala ništa drugo, ne želimo ništa drugo, već ono što je poslanik Šuaib govori o svom narodu, to jest ono što je gospodar subhanahu wa ta'ala u Kur'anu rekao na jeziku ovog poslanika idu illa in uridu illa al-islahi mastata'at illa al-islaha mastata'at ja samo želim da popravim koliko god to mogu jel da i mi ništa drugo ne želimo, inša Allahu Teala, već samo da popravimo koliko god možemo ili da učinimo koliko god možemo. Pa zato kažemo, ako upozoravamo na greške e, ili i se drugih, trebamo biti svjesni da možda i mi poneki, da poneki put i mi imamo svojih lapsusa, na koje trebamo jedni drugi upozoravati, inša Allahu ta'ala. Zato kažemo, ako smo u stanju da kritikujemo one, jel da, ili da odgovaramo onima koji sunnetske mezžide, e, koji su sunnetskim mezžidima priljepili etiketu mezžida razdora u alijadu bila, trebamo biti svjesni da e, u toku e, uzvraćanja ovom ili onom čovjeku, moramo biti oprezni da i mi maksimalno, korektno i ispravno u skladu sa menheđom Ehlu Sunna od džema'a izgradimo svoj stav, izgradimo svoj stav po tom pitanju i zato smo savjetuje, savjetovali i savjetujemo braću i dan danas, to ćemo činiti inša Allahu Teala kada god vidimo jel da, da je greška u pitanju, savjetujemo braću da šta, da ako neko priljepi etiketu mesđida razdora sunnetskim mesđidima, ne možemo mi automatski na tu akciju uzvratiti reakcijom koja će biti propraćena ne do neargumento našim, možda nekim našim neargumentovanim stavom ili neargumentovanim stavom nekog našeg brata, pa da neko od nas brže bolje požuri i da na optužbu uzvrati istom optužbom to jest da na optužbu onih koji nazivaju sunnetske mezžide e, kao e, mezžidu dirar, da odma uzrati ne, vaši su mezžidi mezžidu dirar, jer svi dobro znamo da je šta mered ili osnova na koju se sve stvari u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala vraćaju, jeste šta? Jeste riječi gospodara subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i riječi poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa selleme prije svega Znači, kad kažemo prije svega, znači prije nego li pogledamo u riječ uleme ahlu sunne u džema'a, svakako mi trebamo pogledati u Kur'an i sunne poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, jer Kur'an i sunne su osnova, dragi moji. I tu se puno greši i na to se treba upozoravati da ima ljudi koji fetve određenih učenjaka uzimaju kao osnovno pravilo u vjeri, što je greška fetva učenjaka je plod njegovog ičtihada dok je osnova dok je osnova i temelj u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala riječ uh, riječi gospodara fe in tanaza'atum fi shay'in faraduhu ila Allahi war rasul ako se u nečemu vi ne složite to povratite Allahu i njegovom poslaniku i ovdje je krasno upotrebljena riječ tenaza'atum ako se znači u nečemu ako se ne složite suprotstavite je da dok u drugom ajetu gospodar subhanahu wa ta'ala kaže la yu'minuna hatta fi ma shajara bainahum oni neće vjerovati sve dok tebe za sudiju svojim sporovima ne uzmu kako je već to prevedeno međutim izraz shajara je nešto što se zna e, isprepletati među ljudima. Jel da? Neka e, konfuzija, nešto što zaista zbunjuje čovjeka, te on nije sposoban da donese sud na osnovu onoga što ima kod sebe, ako to ne povrati gospodaru Subhanehu Mote'ala. I od ovog glagola e, e, šeđire ili šeđere, znači dolazi i imenica šeđeretun, to je drvo a znate svi kako izgleda drvo, izgleda sa onim isprepletenim granama i onim e, lišćem i tako dalje, ili ono njen, ili isplepret, isprepleteno e, kojene, korenje drveća. Jel da? Znači, gospodar Subhanu Teala kaže da ako se među vama toliko ta e, e stvar, znači, e, toliko vas ta stvar zbuni, Znači, toliko se to zaplete među vama, nema vam druge, nego da to povratite Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu, sallallahu ta'ala, alaihi wasallam, sallallahu ta'ala, alaihi wasallam. Dakle, e, tema, e, večerašnju temu započinjemo ajetima uzvišenog gospodara, subhanahu wa ta'ala, u, u, kroz koje ćemo vidjeti jel da, a, a i kasnije kroz komentar u Leme, vidjet ćemo znači, koje su karakteristike i svojstva mesđidu dirara. Znači, koje su karakteristike i svojstva mesđida razdora koje u islamu treba srušiti, spaliti ili u najmanju ruku, kako imam Ešeukjani kaže, kako imam Ešeukjani e, kaže, da u najmanju ruku, ako se ne sruše ili se ne spale, zbog onoga što u sebi nose od štete, bar da se njihova fizionomija, to jest onaj e, vanjski gabarit, jel da e, dogradi ili promijeni da ne bude u onakoj formi u kakvom je u originalu izgrađena, što ćemo, e, o čemu ćemo, što ćemo spomenuti pri kraju večerašnjeg izlaganja, inša Allahu ta'ala. Dakle, kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, a'udu billahi samil alimi mine šetanir rađim, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Znači u prevodu ovih ajeta stoji, a oni koji su džamiju sagradili, da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga, znači onaj mezđic su oni pripremali, jel da? Pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još od ranije borio, sigurno će se zaklinjati mi smo samo najbolje željeli. Ko će se zaklinjati da, su, da, da je najbolje želeo? Znači oni ljudi kojima je ovaj koji se već odranije borio protiv Allaha i poslanika naredio da izgrade šta? Mezđidu dirar. A Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. Znači to, je, to su oni koji su pomogli u izgradnji tog mezđida. Dalje, la tekum fihi ebeda ti u njoj nemoj nikada molitvu obavljati, znači u toj džami, znači u mežđidu, nemoj klanjati namaz u njemu. Džamija, to je smežđid, čiji su temelji već od prvog dana postavljeni na strahu od Allaha, zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz. Misli se na mežđidul Kuba. U njoj su ljudi koji vole da se često peru, jel da, ili da se čiste od svojih grijeha, a Allah voli one koji se mnogo čiste. To bi ukratko bio prevod ova dva ajeta koje smo malo prije citirali, koja smo malo prije šta citirali. Sada, da bi se pojasnilo značenje e, ovih ajeta, znači moramo prije svega govoriti o povodu objave ovih ajeta, moramo govoriti o ličnostima koji su učesnici u ovoj uh, učesnici zbog uh, u slučaju zbog kojeg je subhanahu wa ta'ala spustio objavio svoju poslan, svojem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači govorićemo o čovjeku u, o, o, kojem kojeg u knjigama tefsira učenjaka ehli sunna wa džemaa jel da tretiraju kao izuzetno negativno raspoloženog čovjeka, pojedinca koji je uvijek objavljivao i uvijek je bio spreman za rat protiv poslanika sallallahu alaihi wasallam, njegovo je ime, znači njegovo je, e, znači njegovo je ime Ebu Amir Rahib, kojeg je poslanik sallallahu alaihi wasallam nazvao kasnije El Fasiq, znači Ebu Amir Rahib, rahib, pobožnjak ili sve, sveštenik, jel da? Ali ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nazvao kako? Nazvao ga el fasika, znači pokvarenjak, neprijatelj, jel da? Čovjek koji je uvijek bio spreman na rat protiv Allaha i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa čak se, dragi moji, u jednoj situaciji zadesio pred poslanikom i zaprijetio mu je drsko, arogantno i bezobrazno, rekavši mu, neće biti ljudi koji će ti se suprostaviti, a da ja ne budem na njihovoj strani u prvim redovima da povedem rat protiv tebe. Znači, ovaj je čovjek, ovaj je čovjek, ovaj se čovjek zove Abu Amir, Rahib, i on je bio, on je bio glavni arhitekta, on je bio glavni arhitekta, onaj duhovni arhitekta izgradnje mesđidu Dirara, to je mesđida Razdora u Medini, u gradu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ili, ili da budemo konkretni, u blizini Medine, to jest u blizini grada poslanika Muhameda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, kažem, bio je duhovni arhitekta jer on sam nije učestvovao u izgradnji mežđida, u navodnicima mežđida, jel da? Već je šta? već je tražio od drugih ljudi, njegovih istomišljenika, da uzmu učešće u izgradnji, u izgradnji tog mezđida, dok je on s druge pak strane rovario i koval planove putem kojih je planirao da našteti poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam i muslimanima. Zato kažemo, citirajući, citirajući ulemu ahlu sunna wal džemaa po ovom pitanju, te počinjemo sa izjavom imama Ibn Đerira Taberija, koji u svojem tefsiru kaže da الذين ibtenu mesđiden diraran li mesđidi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa kufran billahi li muhadetehim bidhalik Rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yufarriku bihi al mu'minin kaže to su oni koji su izgradili znači govori o ljudima, kaže oni koji su izgradili mezđidu dirar, kaže, uz mezđid poslanika sallallahu alihi wasallam. Znači, nije bio mezđid uz mezđid poslanika sallallahu alihi wasallam, nego misli se na vrijeme. Znači, postoji mezđid, jedan mezđid poslanika sallallahu alihi wasallam i ovi umjesto da pomognu taj mezđid, oni uz taj mezđid bez ikakve potrebe, znači bez ikakve potrebe i bez ikakvog značaja, zapravo je da, da izgrade drugi mezđiga kufrem billahi, li limuhadetihim bi dhalike Rasul Allahe s.a.v. Kaže, zbog njihove nevjere u Allaha i zbog njihovog neprijateljivanja prema poslaniku s.a.v. i u feriku bihi al-mu'minin. Zbog čega? Da bi razdvoj, da bi na taj način razdvojili, da bi na taj način uradili šta? Da bi na taj način razdvojili mu'mine, to jest vjernike. Te nastavlja dale, dalje Ibn Đerir Taberi Rahimahullah, znači objašnjavajući zašto su učinili ovo, kaže li usallije fihi ba'dahum dune mesđidi Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Kaže da bi oni klanjali u tom mesđidu, a da ne klanjaju u mesđidu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, fe jahtelifu bi sebe bi velike o ojefteriku i kaže da zbog toga, znači zbog tog njihovog postupka, e, stvore ihtilaf ili neslogu među muslimanima i da to bude sebe njihovog razdvajanja. Čijeg razdvajanja? Znači da to bude sebe razdvajanja muslimanske zajednice. Muslimanske zajednice te nastavlja te nastavlja Ibn Đerira Taberi, e, citirajući riječi gospodara subhanahu wa ta'ala, wa irsadan liman harab Allahe wa rasulehu min qabl, jel da? Znači, da bi štetu na, i, i, da bi nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, wa irsadan liman harab Allahe wa rasule, pripremajući se za onoga, pripremajući je za onoga, znači džamiju, taj mežđit, pripremajući je za onoga koji je već ranije ratovao protiv Allaha i poslanika. Kaže Ibn Đeri, rahimahullah, i idaden lehu li ebi amir al kafir, alladhi khalef Allaha wa rasulahu wa kafara bihima, wa qatela rasul Allah, wa rasul Allah, sallallahu alaihi wa sallam min qabal. Kaže, pripremali su ovaj mežđid Ebu Amiru kafiru, koji se suprostavio Allahu i njegovom poslaniku, učinio je kufru Allaha i poslanika, ratovao je protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači ratovao je prije poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači od prije, znači čak i prije nego je izdao naređenje za izgradnju mezđida razdora, mezđidu dirar, jel da? وذلك أن أبا عامر هو الذي كان حزب الأحزاب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم I to je iz razloga zato što je upravo ovaj čovjek Ebu Amir pripremao vojsku savje, savjeznika, vojsku saveznika za rat protiv Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. فَلَمَّا خَذَلَهُ اللَّهُ لَحِقَ بِالرُّومِ يَطْلُبُ نَصْرَ مِنْ مَلِكِهِمْ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ i kad ga je gospodar subhanahu wa ta'ala ponizio, on je pošao rimljanima da od njih traži pomoć, to jest od njihovog kralja, protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallam, wa ketebe ila ahli mezđidi dirari, je'muruhum bi bina'il mezđidi lezi kanu benuhu fima dhukir. I tada je napisao pismo munaficima Medine, znači otprilike munafici Medini, to je bila jedna skupina iz redova Ensarija, kako kažu Mufesirun. Kad kažemo Ensarije, ne mislimo na Ensarije pomagače poslanika, sallallahu alihi wasallam, nego napominjemo na Ensarije, to jest da su to 12 ljudi koji, od kojih je Ebu Amir, eh, Rahib, Ebu Amir Rahib potražio da izgrade Mesđidu Dirar, znači oni su bili iz plemena eh, El Hazređ, iz plemena El Hazreć, a pleme Hazreć znamo svi dobro da je šta pleme Ansarija, radi Allahu Teala Anhum, znači mimo ovo, ovo 12 munafika kojima je napisao pismo da ga izgrade. Zašto? Zato što je potražio kada se bude vratio sa vojskom Rimljana sa kojom je planirao da protjera ili da ubije poslanika sallallahu alaihi wasallam da prije nego što uđe u Medinu i napadne poslanika sallallahu alaihi wasallam da uđe u mezđid koji su oni izgradili i da umjesto mezđida taj mezđid ima potpunu druga funkciju kada se on bude vratio sa vojskom Rimljana. To jest šta? Nije njegova cilj, nije njegov cilj bio da to bude mezđid bogobojaznosti i pobožnosti, već je njegov cilj bio da šta? Njegov je cilj bio da Rimljanima pokaže da on tu da je on tu sagradio kasarnu iz kojeg će napasti poslanika Muhameda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Zato gospodar subhanahu wa ta'ala kaže da šta e, dirara wa kufran wa tefrikan bejnel mu'minin da bi oni sa tim, tom džamijom ili međidom koji su izgradi jelda da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili. Znači da bi štetu nanijeli, da bi nevjerovanje osnažili u otefrikam bejnel mu'minin i da unesu razdor između među vjernicima u irsaden limen harav Allahe wa rasule min kabel pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još prije borio. Još prije borio. Znači, to je bio cilj, to je bio cilj izgradnje, to je bio cilj izgradnje uh, e, mesdžidu, mesdžidu dirara. Znači, bio cilj izgradnje mesdžidu dirara. I umalo nisu uspjeli u svojoj namjeri kada su htjeli oficializirati taj mezđid. Znači, nije bila samo, uh, nije samo bio cilj. Znači, nije bio samo cilj. Uh, da se izgradi mežid, nego oni su htjeli dobiti blagoslov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da šta? Da taj mezđid profunkcioniše. Jer ako bi dobili blagoslov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam što se mezđida tiče, onda bi i drugi muslimani krenuli da obavljaju namaz u, taj, u tom e, mezđidu. Međutim, kada gospodar subhanahu wa ta'ala govori ovim ljudima, govori o munaficima e, kaže da su oni izgradivši tu džamiju imali koju namjeru, kako smo malo prije rekli, e, mislim da se dobro sjećate, jel da? Znači, izgradili su je namjerom, šta? Da bi štetu nanijeli muslimanima? To je prva stvar. Na koji način da nanesu štetu muslimanima? Znači, da ih razdvoje. Da ih oslabe da među njih unesu ne, neslogu i razdor. Na koji način neslogu? Pa da dovedu muslimane u stanje, da dovedu muslimane u stanje kada će ovi međusobno raspravljati o, e, o legitimnosti tog mežida. Da li je to ispravan mežid ili nije, ili, ili. Pogotovo to su htjeli, e, planirali su da uspiju u tome, time što su pozvali poslanika sallallahu alaihi wasallam i onako arogantno su krenuli pod, kod poslanika sallallahu alaihi wasallam kako nam to prenosi Ibn Abbas radijallahu anhu kaže kaže šta felemma feregu min mezđidihim kaže kada su oni završili sa izgradnjom mezđida ete un nebija sallallahu alaihi wasallam fekalu došli su kod poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i rekli su rekli su poslaniku alaihi salam, kad faragna min binai mesjidina, fanuhibu an tusalli fihi, wa tad'u lana bil barakah. Stali su pred poslanika sallallahu alaihi sellem i onako uh, promovirali svoju laž i svoj munafikluk riječima, mi smo završili sa izgradnjom našeg mezđida. Znači, pazite, braćo i poštovane sestre, munafika možeš odmah prepoznati. Svako dijelo, svako dijelo kojim se želi Allahovo zadovoljstvo, vjernik ne pripisuje sebi, pripisuje blagodat toga dijela Allahu subhanahu wa ta'ala i stidi se da prizna da je to njegovo dijelo. Izbjegava da ljudi saznaju da je on to uradio, da je on to uradio. Međutim, slušajte munafika kako govori i odmah ćete iz riječi munafika pročitati njegovu namjeru da on hoće da se odvoji, da on želi da unese razdor, da on želi da izazove problem među muslimanima. Kaže, kad feragna min bina i, min bina i mežidina. Mi smo završili sa izgradnjom čega? Našeg mežida znači pripisali su blagodat mezđida njima samima. Fenuhibu en tu salije fihi, mi želimo da ti klanjaš u njemu. U ted ulena bil bereke i da moliš gospodaru subhanahu wa ta'ala da nam šta, da beričete u tom mezđidu, jel da? Fenuhibu en tu salije fihi, znači volimo ti da klanjaš tamo, jel da? Kao što danas mnogi ljudi rade kada se e, zbog ovog ili onog u navodnicima vjerskog praznica, praznika, jel da, e, neke e, ličnosti sastaju jedni drugima, jel da šalju neke pozivnice sa nekim e, skupim karticama i tako dalje i tako dalje, a bolje bi im bilo umjesto da troše pare na te skupe kartice, da su taj novac utrošili na putu gospodara subhanahu wa ta'ala ili u najmanju ruku da nahrane nekog siromaha, jel da? ali je gospodar subhanahu wa ta'ala sačuvao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam tog belaja da on ode kod njih i da klanje u to mežidu te mu je gospodar subhanahu wa ta'ala objavio la tekum fihi ebeda nemoj u to mežidu nikada klanjati nemoj u to mežidu nikada klanjati I ovo je jedan izuzetno interesantan moment. Kada je poslaniku sallallahu alihi wasallam došla objava ovog ajeta i kada se desila izgradnja mesđidu dirara. Izgradnja mesđidu dirara, dragi i poštovani moji, desila se neposredno prije pokretanja vojnog pohoda od strane poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam na Tebuk. Znači, prije polaska ili pokretanja, pokretanja vojnog pohoda Muhameda sallallahu alaihi wa sellem na Tebuk. Pa su došli munafici i tražili su od poslanika sallallahu alaihi wa sellem to što su zatražili da klanja u mežidu kojeg su oni izgradili. Međutim, gospodar je subhanahu wa ta'ala sačuvao poslanika sallallahu alaihi wa sellem takvog belaja, te je poslanik Alik Sram njima odgovorio inna ala sefer walakin idha raja'na inša Allah znači mi smo sada musafiri znači pripremao se za pohod i smatrao je sebe musafirom sallallahu ta'ala alihi wasallam walakin idha raja'na inša Allah ali kad se budemo vratili inša Allah znači u smislu kad se budem vratio klanjaču u vašem mežđidu klanjaču u vašem mezđidu. Međutim, kada se poslanik sallallahu alaihi wasallam vratio sa Tebuka i kada je bio na otprilike jedan dan, jedan dan prije nego bi stigo e, u Medinu, jel da, a usput je bio mezđidu Kuba, odma do mezidu Kuba je bio mezđidu Dirar, dragi moji. Došao mu je, salatu wasalam, sa objavom gospodara, sa objavom gospodara, subhanahu wa ta'ala, la tekum fihi ebeda, nemoj u tom mežđidu nikada klanjati. Nemoj u tom mežđidu nikada klanjati. Le mesđidun usi se ale takva min evveli jevmin e haqku en tekume fi. A džamija ili mežđid, čiji su temelji već od prvog dana, postavljeni na bogobojaznosti, to jest na strahu od Allaha, zaslužuje da u njoj ili u njemu obaviš namaz. To jest misli se šta? Misli se na mesđidu, misli se na mesđidu Kuba, misli se na mesđidu Kuba i tako se desilo, te je poslanik alaihi salatu wasalam, e, te poslanik sallallahu alaihi wasallam nikada nije klanjao, nikada nije klanjao u tom nikada nije klanjao u tom mesđidu, nikada nije klanjao u tom mesđidu. Zato kažemo da je veoma važno da svaki brat i sestra znaju da šta, da je ovo bila osnovna funkcija mesđidu dirara. Osnovna funkcija mesđidu dirara. Sad ćemo mi, ako Allah da, inša Allahu Teala, nabrojati između ostalog svojstva i karakteristike e, onog e, mezđidu dirara e, za koji je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da treba biti srušen i da treba biti spaljen. Pa kažemo, znači pod jedan, znači ovo je bio mezđid koji je među muslimane izazivao štetu. nanosio je štetu. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ تَحَدُوا مَسْجِدًا مَسْجِدًا دِرَارًا oni koji su mežđid sagradili da bi štetu nanijeli. Znači šteta je šta ovdje osnovna i glavna funkcija i karakteristika putem kojeg su putem koje su munafici htjeli naškoditi poslaniku sallallahu alaihi ve i muslimanima. Odmah do mežidu Dirara je bio mežidu Kuba. Bio je šta? odmah do mezđidu Dirara, bio je mezđidu e, Kuba, mada, mada ima, mada e, ima e, rivajeta da je to bio mezđid, znači nije bio do mezđidu Kuba, bio je do mezđida poslanika, e, sallallahu ta'ala, alaihi wasallam, mada se, znači meni, e, meni se, jani, više dopao, meni se više dopalo ono mišljenje, meni se više dopalo mišljenje, govorim u svoje lično ime od onoga što sam vidio i od onoga što sam pročitao, jel da, da je ipak to bio mežid koji je bio u blizini mežida poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ali Allah najbolje zna, Allah najbolje, Allah najbolje zna. Znači, to je bio mežid u kojem su se sakupljali munafici, da bi naškodili muslimanima, da bi se unutar njega dogovarali i kovali planove protiv muslimana, da to bude kasarna nevjerničke vojske i da šta ima jedna izuzetno e, interesantna stvar, ima jedna izuzetno interesantna stvar u cijeloj stvari, e, koja je ta stvar, pa time što su htjeli naneti štetu muslimanima, time što su htjeli naneti štetu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam istovremeno su sebi htjeli dati e, prostora i rahatluka ako se mogu tako izraziti zašto pa da ne klanjaju u džematu sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam i sa i sa muslimanima Kaže šejh Muhammed Rashid Rida u njegovom tefsiru Menar, kaže Ket temkinil munafikine min terki salati hunalike ma'a hafai dhalike ala l'mu'minin li adem ičtimaihim fil mezđi, fi mezđidin wahid. Znači, kada šejh Muhammed Rashid Rida govori o mezđidu Dirar, kaže, munafici su time željeli da napuste namaz, znači da napuste namaz, sa poslanikom i vjernicima, jer su krili svoje neklanjanje, jel da, time što su pravdali da se okupljaju u ovom drugom mežidu, u tešavuri, bejnehum fil kejdi, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a istovremeno su u tom mežidu, u istovremeno su se u tom mežidu dogovarali i kovali zavjere protiv poslanika, Muhammeda protiv poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-đauzi rahimahullah u dijelu Zadul Mujesir kaže, ili Zadul Mesir, pardon, kaže, kanu yusallune fi mesđidi kuba džemi'an, fe eradu tefrika džema'atihim. Kaže, oni su svi zajedno klanjali u mesđidu Quba, znači zajedno su klanjali u mesđidi kuba, pa su nanijeliti, nanijetili, da razdvoje muslimane time što će sebi izgraditi normalno poseban mezžid jel da poseban mezžid također imam El Begavi u svom tefsiru kaže لأنهم كانوا جميعا يصلون في مسجد قباء فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة sada je ovo nešto, Znači, riječ imama El Begavije je nešto što želim da dobro ovdje razumijete. Jel da? Da, dobro ovdje razumijete. Imam El Begavije kaže, ovim su postupkom, znači, oni su svi zajedno klanjali u Međidu Kuba. Znači, po rivajetu, po mišljenju imama El Begavije, u pitanju je Međidu Dirar koji je u blizini Međidu Kuba. Jel da? Kaže, klanjali su, kaže, zajedno, kaže, u Međidu Kuba, kaže, pa su izgradili mezidu dirar, da bi u njemu klanjali neki od, od, od njih, znači od munafika, i da time izazovu neslogu i razdor među muslimane. Jel da? E ovo je ono mit o čemu mi želimo da govorimo. Zašto se sunnetski mezžidi nazivaju mezžidi razdora u Alijadu Billah, kada to nema nikakve veze sa karakteristikama i svojstvama ovih o, mežidu dirara o kojemu govori ulema ehlu sunne o džemaa. Munafici su radili protiv interesa poslanika, sallallahu alihi wasallam, protiv interesa džemata muslimana i radili su na razbijanju originalnog vahja, to jest originalne objave koja je silazila sa nebesa, dok je među njih bio poslanik Muhammed sallallahu ta'ala alihi wasallam. Dakle, njihovi su postupci ti koji su izazivali neprijateljstvo prema Allahu i poslaniku sallallahu alihi wasallam. Pa kako onda može biti mezđidu dirar ili mezđid razdora? Kako je moguće da mezđid razdora bude onaj mezđid koji u poziva originalnom povratku na sunnet poslanika sallallahu alihi wasallam, a iz kojih sunnetskih mezžida ide poruka da se ljudi trebaju povratiti originalnoj objavi, originalnoj objavi koja je bila objavljivanja poslaniku sallallahu alaihi wasallam i da se trebaju okaniti pogrešnog tendencioznog tumačenja islama koji postoji u drugim mesdžidima, u kojima i pored postojanja imama Novotara ne kažemo da su šta, ne kažemo da su njihovi mežđidi, jel da, ti mežđidi, ne kažemo da su mežđidu diraru ali adubila. Zašto? Zato što po medhebu imama ehlu sunnevo džemaa stoji da šta? Da ne može se mežđid nazvati mežđidu dirar, ako se u njemu pojavi određena grupa ljudi koji u sebi imaju karakteristike munafika, koji u sebi imaju karakteristike ratovanja protiv sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači ne možemo nazvati mežđid bilo koji mezid, mezid u dirar, ako u njemu postoji takva grupa ljudi, a da smo mi sigurni da je tu džamiju izgradila druga grupa ljudi, druga grupa muslimana, koji su imali e, čist nijet, kojima je nijet bio samo pomaganje vjere gospodara subhanahu wa ta'ala i pomaganje sunneta poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Zato savjetujemo braću, savjetujemo sestre, bez obzira što neko napada, bez obzira što neko želi pripisati e, karakteristiku i svojstvo mezđidu dirar, sunnetskim mezđidima, jel da? To je samo rezultat nepoznavanja sunneta poslanika alaihi salatu wasalam od strane onih koji tako govore. Jel, taj, 30 sekundi. Znači, govorili smo o tome, znači, govorili smo o tome, jel da, e, da ne treba, jel tu prekinulo, kad sam rekao da ne treba uzvraćati na njihovu optužbu kontra optužbom, pa da kažemo da su mežidi u kojima vi idete mežidu dirar. Odlično. Znači, ne trebamo to reći, zašto? Zato što kažemo da je osnova svake mesele i rasprava o toj meseli šta povratiti pitanja na Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ukoliko ne nalazimo dokaza o tome da je određeni mežid izgrađen na osnovi onog što smo do sada spominjali o karakteristikama o karakteristikama mesđidu dirara, jel da? Onda ne možemo onda ne možemo takav mezđid okarakterizirati kao mezđid kao mezđidu dirar kao mezđidu dirar sve dok znamo sve dok znamo da je taj mezđid izgrađen tad i tad jel da ne sa nijetom rušenja islama ne sa nijetom unošenja razdora među vjernicima ne sa nijetom neprijateljivanja sa poslanikom sa Allahom i poslanikom alihi salatu wasalam već je izgrađena radi ibadeta i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa iako je došla grupa ljudi koji u sebi imaju karakteristike munafika, ne možemo, ne možemo jel da, reći o tom mezđidu da je mezđidu dirar. Znači, kao što ne možemo reći, znači, e, kao što ne možemo reći, ako je u pitanju zaista mezđid, mezđidu dirar, jel da? Znači, za koji, mezđid za koji znamo da je sigurno mezđidu dirar, izgradili su ga munafici, izgradili su ga taguti, izgradi, izgradili su ga političari i njihovi repovi širom svijeta, jel da? Bez obzira da li se radi o nekim e, vjerskim velikodostojnicima u navodnicima ili njihovim e, poniznim e, pijunima, jel da? Ako se izgradio mežid u kom e, e, sa nijetom da se ubije živost Islama, da se ubije ljubav prema džihadu na Allahovom putu, da se ubije ljubav prema Davi, jel da? I da se od mozga i mentalno sklopa muslimana učini samo jedna konzerva u kojoj će se trpati svo džubre ovoga svijeta, znači smeće novotarija, smeće nekakve komunikacije na koje nikada poslanik alihi salatu wasalam i selefu salih nisu bili, jel da? Kažemo za taj mežđid da je to mežđidu dirar i da zbog tog nijeta čak da u tom mežđidu diraru dođe imam pravilne akide, dođe imam koji je dobar čovjek, dođe imam koji želi da radi iskreno za Allahov din, kažemo da prisustvo takvog imama neće promijeniti hukm prema tom mežđidu, kao što također kažemo da mežđid koji je izgrađen na takvaluku, ne možemo i ne smijemo osuditi kao mezđidu dirar, iako u njemu privremeno postoji imamun ratib, znači imam koji je tu plaćen da klanja namaz i tako dalje i tako dalje, jel da? To mu je profesija, kako kažu, iako je ima možda munafik ili čak i kafir, ili čak i kafir, kažemo da zbog prisustva tog imama mesdžid nema u sebi karakteristike i svojstva i svojstva mesdžidu, mesdžidu dirara. E, zato kažemo, znači, šta je argument za ovu stvar? Znači, da ne uzvraćamo na njihove gluposti nekom, ne da Allahu, ne dao Allah nekom našom ishitrenošću ili nekom našom nesmotrenošću, jel da? Pa da kažemo i, i vaše je mezđidu dirar, jel da? Zbog, eh, zbog eh, postupka poslanika Muhammeda, sallallahu ta'ala alihi wasallam, koji je prisustvovao, koji je prisustvovao, izvinjavam se, koji je klanjao namaz u mezđidu haramu, jel da? Kojeg je... Gdje, čije je temelje udario e, znači praotac Teuhida Ibrahim sallallahu ta'ala alihi wasallam pa i pored toga što je Teuhid izopačen prije poslanika sallallahu alihi wasallam kod e, mekanskih mušlika koji su toliko toliko kipova ubacili unutar e, Kaabe pa su to i to radili od širkijata i kufrijata jel da u okolo i oko Kjabe i unutar Kjabe, ipak je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavljao namaz, ipak je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavljao namaz, jel da, ispred Kjabe, zašto? Zato što je izgrađena na osnovama bogobojaznosti i pokornosti uzvišenom gospodaru, gospodaru subhanehu, subhanehu wa ta'ala. Znači, ista je stvar, ista je stvar i u vrijeme, i u vrijeme kada su El Karamita, jel da, ona šiitko, šiitko, derviška, pogana, ona šiitko, derviško, murđiska, pogana sekta, kada su vladali, kada su vladali, jel da, e, dosta dugi period sa Mekom i kada, e, kada su sa Mekom, izvinjam se, kada su iščupali Hadjerul Esved iz Kaabe, jel da, kako nam to prenosi ibnike i historičari, jel da e, niko od ulema ehlu sunni wal džema'a, ehlu sunni wal džema'a, nisu šta, nisu, nisu odustali od obavljanja namaza pred Kaabom ili kod, kod Kaabe. I pored toga, i pored toga što su karamita u određenom vremenskom periodu e, imali vlast, imali vlast nad, e, nad Mekom i e, nad, e, i nad e, Kaabom, jel da? I nad, i nad Kaabom. Hajran. Tajib, e, Allah vas nagradio, draga braća i poštovane sestre. Mi smo, nismo planirali da govorimo cijelih 50 ak minuta, ali je to, kadar Allahu oma šafar, inša Allahu ta'ala, nadam se, nadam se da smo vam večeras uh, dostavili barem barem e, trun e, ono trunak e, onoga o čemu želimo da govorimo jel da e, ono nadamo se da ste razumjeli inša Allahu Teala e, razumjeli ovu poruku inša Allahu inša Allahu Teala i da svi oni koji sunnetske mežide nazivaju mežidima razdora jel da e, poručujemo da strašno da katastrofalno griješe, e, kažemo im neka se e, dobro, e, neka dobro razmotre ovu meselu, inša Allahu Teala, i da njih, ani nas, ne povede hased, ne povede zavist, ne povede mržnja, pa da i oni, a i mi budemo jedni prema drugima, jedni prema drugima, nepravedni, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا I nemojte nikako dozvoliti da vas mržnja ili netrpeljivost prema nekim ljudima ponese, te da vi nepravedni budete. I edilu huwa akrebu li takva, budite pravedni, ta to je bogobojaznost. Ta to je šta? Bogobojaznost. I kažemo da e, E, zagovaranje e, zagovaranje e, ili neprimjerno zagovaranje da su sunnetski mežidi židu dirar i pripisivanje sunnetskim mežidima karakteristika i svojstva koja ne dolikuju koju ne dolikuju vjernicima jeste zulum jeste nepravda zbog kojeg će ljudi koji to govore sigurno odgovarati pred uzvišenom pred gospodarom subhanahu, gospodarom subhanahu wa ta'ala, jer uzvišeni gospodar e, me, e, opisuje e, eh, mezđide vjernika, opisuje fihi riđalu yuhibbuna ejete taharu, znači u njima su ljudi, ljudine, muškarčine, vjernici koji vole da se čiste, koji vole da se čiste, a nasuprot toga stoji mezđidu Dirar, koji je šta? Koji je sagrađen zbog neprijateljstva prema Allahu, a s druge pak strane stoje mezđ, sunnetski mezđidi koji su, inša Allahu Teala, izgrađeni, izgrađeni sve u cilju pomaganja sunneta poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, a između ovih stvari ima razlika ko između nebesa, i zemlje, Allah najbolje zna, da vas Allah nagradi, jazakumullahu Allahu hajra, ostali smo nedokazani za večeras, ali nema štete, inša Allah, dokazat ćemo se drugi put, da vam e, da ne pretjeramo imi sa večerašnjim govorom. Subhanak Allahuma bihamdike, ašhadu an la ilaha illa ente, astagfiruke wa etubu ilajke. I da vas, e, dragi poštovani moji, e, obradujemo, inša Allahu Teala, Eh, jedno eh, obradujemo inšala, spremamo vam znači mi ovdje naš eh, tim sobe put vjernika inšallahu teala pripremamo vam lijepo iznenađenje lijepo iznenađenje inšallahu teala ovih dana međutim to ćete moći inšallahu teala od sutra ili možda već od večeras vidjeti na reklamama u našoj sobi. Allah vas nagradi u svakim dobrom. Subhanak Allahumma bihamdike. Ašhedu la ilaha ila anta. Estakfiruke wa tubu ilik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. انتظري مستقل انتظري حينها سيعلمون من هم العلميون من هم Svi putevi će biti zatvorani. ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahov svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Stoga put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Na fil muqamili di aqlin wa di adabin من راحة فدعي الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه Путь путем, чем ведь не ostaje samo put vjernika.